Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, u kojoj danas govorimo o svetim ispovjednicima, zaštitnicima jubileja milosrđa. Vjerujem da i sami ste već čuli na nekoliko strana da u ovom jubileju milosrđa imamo dva uzora u koja se trebamo gledati svetog Leopolda Bogdana Mandića i svetog Padre Pija, pa ćemo danas govoriti o njihovom primjeru, na nekim konkretnim iskustvima, s ciljem da vas potaknemo zapravo da u ovom velikom tjednu promišljate intenzivno sa sakramentu ispovjedi i znamo da će ovo što ćete čuti u idućih sat vremena na neke od vas biti u istinu poticajno. Zato smo u ovom prvom dijelu emisije e, u naše goste pozvali našu sestru Brigitu Peček koja nam dolazi iz Franjovačkog svjetovnog reda mjesnog bratstva Kaptol, generacijska grupa Sveti Padre Pio Brigita, dobrodošli. Miri, dobro. Evo na samom početku vjerujem da se i slušatelji posebno interesiraju E, koja je bila uloga i kako je izgledao život Padrapija i što je on to točno učinio svojim životom i kako je potaknuo mnoge da naprave odvažan korak i da zapravo promijene svoj život kao što ćemo vidjeti na nekim iskustvima. Ali ja ću za sam početak pročitati citat iz Papine Bule lice milosrđa kako bismo vidjeli zapravo koja je dubina onoga što slavimo ove godine. Nikada se neću moriti od inzistiranja da ispovjednici budu izvorni znakovi očevog milosrđa. Ne postajemo automatski dobri ispovjednici, postajemo dobri ispovjednici kada iznad svega dopustimo sebi da budemo pokajnici u potrazi za njegovom milošću. Nikada nemojmo zaboraviti da biti ispovjednik znači sudjelovati u samoj Isusovoj zadaći da budemo stvarni znakovi stalnosti božanske ljubavi koja oprašta i spašava. Mi svećenici smo primili dar Duha Svetoga za opraštanje grijeha i mi smo zato odgovorni. Nitko od nas ne vlada nad ovim sakramentom, već smo kroz njega vjerni sluge Božjih milosrđa, piše Papa. Svaki ispovjednik mora prihvatiti vjernika poput oca, u usporedbi o rasipnom sinu. Otac koji trči u susrecinu usprkos činjenici da je potratio svoje nasljedstvo. Ispovjednici su pozvani prigrliti pokajničkog sina koji se vratio kući i izraziti radost što ga ponovno imaju. Nikada se ne umorimo niti od odlaska do drugog sina koji stoji vani nesposoban radovati se kako bi mu objasnili da je njegov sud strog i nepravedan i beznačajan u svjetlu očevog bezgraničnog milosrđa. Neka ispovjednici ne pitaju beskorisna pitanja već poput oca u usporedbi, prekinu unaprijed pripremljen govor rasipnog sina kako bi ispovjednici mogli naučiti prihvatiti molbu za pomoć i milosrđe koje izbija iz srca svakog pokajnika. Ukratko, ispovjednici su pozvani uvijek biti znak prvenstva milosrđa svugdje i u svakoj situaciji bez obzira na sve. Evo Brigita, vi ste na poseban način posvećeni proučavanju života Padra Pija. Vjerujem da je to bio jedan od razloga zašto se tako zove i vaša generacijska grupa u Franjevačkom svjetovnom redu. Ja i moja prijateljica Ružica Šilić s kojom zajedno djelujem u radimo u ovoj biblioteci Stella Maris, izdajemo knjige, izdali smo i knjigu o Padru Piju. Jesmo dugo se bavile proučavanjem života Padre Pija, ali naša grupa je neovisno o nama izabrala e, za sveca zaštitnika e, našeg dragog oca Pija iz Petrovčine. E, mislim da je važno da je on svetac zaštitnik ne toliko zbog tih čudesa koje se toliko govori o njemu, o bilokaciji, miomirisima, puno neobičnih stvari nego zbog njegovog nasljedovanja Krista, zbog njegovog potpune poslušnosti gospodinu i suobličavanje njemu. Znači, prva stvar, on e, se želio kao Krist e, potpuno posvetiti, predati Bogu za dobro bližnjih. I to je uza sve silne žrtve i činio. Brinuo se za svoju duhovnu djecu i jedan od razloga može zašto smo ga izabrali, on je rekao da će moliti gospodina da kad umre, e, da čeka na vratima raja dok sva njegova duhovna djeca ne dođu u nebo. Isto tako je rekao da e, kad preuzme neko duhovno dijete, da s njim preuzima i cijelu njegovu obitelj. Poruče nam je da molimo i da se nadamo, da se ne brinemo. Mm Čito znači, je pouke za svakodnevni život i od Padre Pio treba gledati taj dio na koji način je on e, molio, živio u ovom svakodnevnom životu. On jest jedan poseban primjer e, u kojem je on e, lice Božeg milosrđa za danas jer ali poruka je da svako od nas može biti ta ikona Kristova, lice Božeg milosrđa ako se predamo gospodinu i slušamo koja je volja Boža za nas ovdje. Ono što bi još htio da već na samom početku pokušate pojasniti našim slušateljima, poznato je da je on imao poseban odnos prema onima koji dugotrajno odbijaju ispovijed. O čemu se točno radi? E, događaju su se zanimljive situacije. E, ovdje bi rado ispričala jedan primjer jedne žene iz Brazila koja je kad je dobila sliku Padre Pija osjetila je neobičan miris, a inače se nije preko 30 godina ispovijedala. I to je toliko mučila, rekla je da je živjela životom gorim nego Marija Magdalena. I ona iz Brazila hitno došla u Italiju, Rim, eh, San Giovanni Rotondo i smirila se poslije ispovjedi. Došla do totalne preobrazbe. Znači, on jest bio strog čak su ga se bojali, ali je zanimljivo da su čekali i po nekoliko tjedana da, ga e, da, ih, e, da ih se primi na ispovjed. Bile su liste čekanja organizirane i to u Južnoj Italiji sa svim onim južnečkim temperamentom, ali znalo se da mora da ima red i mhm. da, će svi patru doći koji trebaju doći. E, ono što je sigurno da je silno ljubio duše, zato što pogotovo bolesne patnike, jer on ima ljubio Krista. Po tome ćemo ga pamtiti. Jel? Da. Kako ste vi osobno reagirali kad ste čuli da će on postati jedan od glavnih uzora u ovoj godini? Pa ja sam nekako, mislim, povezana sam i sa Svetim Leopoldom, od djetinstva još dok je Svetila Podmandić bio sluga Boži i još sam se u Dubrovniku molila njemu e, za pomoć. E, mi smo se kod djeca znali moliti onako za pomoć u školi kad smo išli u gimnaziju nešto da nam pomogne. E, ovdje sam imala i za Svetog Leopolda i za Svetog Padre Pija taj osjećaj e, oni su naši na neki način starija braća, pomoćnici naši, oni koji nam pomažu da idemo u nebo, da idemo, e, da se u stvari riješimo nepotrebnih navezanosti zemaljskih i pomaže nam u tom bržem oblikovanju u, na, tom, na putu posvećenja. Mhm. Tako da sam zahvalna gospodinu da su tu. E, kako je on zapravo počeo ispovjedati? Imali možda taj podatak, odnosno kako je zavolio ispovjed? nakon što ga je to, to je obilježilo cijeli njegov život. Postoji neki podatak da je navodno ukupno u životu imao više od 7 milijuna ispovjedi. Pa, e, mislim da je e, plod služenja, plod e, da on nije Isusu ništa htio odbiti. Ali, znači, to je ten dio ljubavi prema Bogu. Znači, onda što god, kako god su ljudske duše dolazile, on ih je prihvaćala zato što je znao da ih e, im, e, da šalje gospodin. I ono što je zanimljivo da on nije bio sam u ispovjedonici. E, gospa je bila s njime. On je molio gospu da mu pomaže da mu kaže što da govori tim dušama i isto tako da pomogne dušama da lakše njemu prenesu. Pa je Pio je imao niz godina taj dar čitanja srdaca. Znači često su mu došli ljudi i on im je sve rekao grijehe, oni su samo klimali glavom, govorili, govorili da. to nekad, vjerujem, bilo jako teško <laughs> za penitente, ali E, to bi neki danas možda htjeli. Pa bilo bi dobro možda, da. da, jer ovih imamo propusta. Da, da, grijeh propusta sigurno zaboravim. Puno toga možda ne želimo gledati, pa nije, možda da namjerno ne želimo ispovijediti, ali, ali ono što je važno, možda da se i mi e, prije ispovjedi molimo gospi za pomoć i molimo duhu svetome, znači za uvid u stanje naše duše da znamo što ćemo prenijeti ne trebamo očekivati da trebamo u svakoj spovjedovnici imati Padre Pija Leopolda Mandića, ali e, u svakoj spovjedovnici nas čeka Isus. Kad gledamo neka konkretna iskustva, mislite li vi osobno, dakle i kad promišljate o svim mojim dobrim primjerima koje ste pronašli čitajući i proučavajući njegov život, e, što, možda mi ponekad previše očekujemo zapravo od tog sakramenta? Je li to stvar zapravo našeg pristupa? E, mislim da ne da se ne možemo možda reći da previše očekujemo. Mhm. Možemo očekivati beskonačno. Mhm. Jer imamo susret sa živim Bogom. E, možda da e, pročitam nekoliko riječi iz dnevnika Svete Faustine koje mi se čine jako važno baš za ovu današnju temu ispovjedi. To je e, 1602 mm iz dnevnika. Gospodin mi je danas rekao, kćeri, kada dolaziš na svetu ispovjed, to vrelo mojega milosrđa, na tvoju se dušu uvijek izlijevaju krv i voda što su potekle iz moga srca i oplemenjuju tvoju dušu. Kad god ideš na svetu ispovjed, s potpunim pouzdanjem uroni u moje milosrđe, da bih mogao u tvoju dušu uliti izobilje svoje milosti. I znaj da te u ispovjedi ja sam čekam u ispovjedaonici. Svećenikom se služim samo kao zaklonom, a ja sam djelujem u duši. To je susred bjedne duše i Boga bogatoga milosrđem. Reci dušama da s tog izvora milosrđa mogu zahvaćati milosti jedino posudom pouzdanja. Ako njihovo uzdanje bude veliko, moje darežljivosti neće biti kraja – Rijeke mojih milosti izlijevaju se na ponizne duše. Oholice zauvijek ostaju u siromaštvu i bijedi jer se moja milost od njih odvraća i teče k poniznim dušama. Mi se susrećemo u ispovjedaonici sa živim Bogom. I Sveta Faustina kaže da na ispovjed dolazimo pozdravljenje, i isto tako po odgoj, jer naša duša zahtjeva trajan odgoj. Mi smo svjesni svoje slabosti. Tako da, e, Padre Pio je govorio da ne treba čekati duže od tjedan dana, da nam je ispovjed nužna, da idemo s... E, Sveta Faustina isto to e, svojim sestrama govorila e, kad se prigovarale sestre pa zašto da idemo ponovo i ispovjedamo mhm. opet isto. Ona je rekla pa e, i hodnik u samostanu subotom detaljno operemo i onda opet sljedeću subotu ponovo. Tako ista situacija s našom dušom. Mhm. E, mislim da je glavni, znači pouka e, preko dnevnika Svete Faustine da iza svećenika, kroz svećenika djeluje Bog i da ne trebamo tražiti E, ni Leopolda Mandića, mhm. ni Padre Pija, ni bilo kojeg posebnog ispovjednika, nego trebamo ići sa živom vjerom, pouzdanjem da dolazimo Isusu i da od Isusa možemo tražiti sve, sve, jer ona silno ljubi i to je ta veličina. Evo, ovaj citat, inače iz dnevnika Svete Faustine je mm, iz ovog dnevnika, novog prijevoda dnevnika koji je dobio imprimatur, nedavno je zašao sad pred mjesec dana i to je prijevod koji je prvi prijevod direktno s polskog i koji ima odobrenje e, sestara e, u Krakovu. E, važno, je, važno je stvarno znati e, biti na izvoru, crpiti od Božeg milosrđa. biti predan. Je, biti predan. Toliko za ovaj prvi dio, jedan kratki glazbeni predah, onda se ponovno vraćamo u emisiju Poziv u svijetu. Hvala vas u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetanog reda. Danas razgovaramo i govorimo o svetim ispovjednicima, zaštitnicima jubileja milosrđa. Proglašavajući izvanredni jubilej milosrđa, Papa Franjo stavio ga je pod zaštitu dvojice svetih kapucina, poznatih ispovjednika svetog Leopolda Bogdana Mandića i svetog Padra Pija. Kako su nastali kapucini i u čemu je osobitost karizme ovog ogranka Franjevačkog reda, u goste nam je došao i Frajuro Šimić, kapucin, pa ga srdačno pozdravljam i evo ujedno ukratko ako možete dakle samo predstaviti kapucine i u čemu je ta vaša karizma, zašto vas ljudi toliko vole? Hvala e, pa Isus i Marija svim vašim slušateljima. Koristim ovu prigodu evo da se ujedno zahvalim na, na pozivu i na iskazanom povjerenju da večeras nešto malo progovorimo o, o svetome Leopoldu i o nama kapucinima. Kapucini su Franjevački red, jedan od ogranaka kao što znamo. Franjevački red je vrlo, vrlo bogat. Začetnik je sam Sveti Franjo, ali kasnije sa, sa vremenom su nastajali e, različiti ogranci Franjevačkog, jednoga Franjevačkog reda sa svojim e, vlastitostima, posebnostima, među kojima e, se dakle ubraja i sam kapucinski red koji je nastao, mm, možemo reći, za, za vrijeme Tridenskog sabora, odnosno mm, buđenja protestantizma kao takvoga, tisuću mm, započeo 1517, odnosno službeno priznanje od Rima je dobio red 1525. godine Kapucini su se u to vrijeme, dakle postridenske obnove i samoga buđenja protestantizma posvetili širenju evanđelja, navještanju evanđelja u duhu svetoga Franja odnosno jednostavnosti načina života i propovjedanja i tako su upravo kapucini zajedno sa Isusovcima koji su nastali u to vrijeme u ime pape, dakle rimske kurije su djelovali na suzbijanju protestantizma, odnosno širenju evanđelja. Kapucini su danas prisutni u svim zemljama, tako reći, kući svijeta, u 110 službena zemalja na svih pet kontinenta. Od samih svojih početaka kapucini su plijenili pozornost kako jednostavnoga puka, zbog čega su i početku i nazvani e, pučkim fratrima, jer su dakle propovjedali običnome puku na njihovome razumljivome jeziku, dok su recimo drugi redovnici e, koji su nastali u to vrijeme ili koji su već postojali u crkvi, oni su propovjedali uglavnom e, plemenitašima i na, na latinskom jeziku koji obični puk nije razumio. Kapucini su ne samo propovijedali tome običnome puku na narodnom jeziku, nego su i živjeli sa tim pukom. Tako recimo možemo kroz povijest vidjeti da su svi kapucinski samostani, barem oni prvi, nastajali uvijek izvan gradskih zidina. Kad su se zatvorile gradske zidine, vani je ostajao priprosti mm. puk. Dakle, unutar gradskih zidina su živjeli da tako kažemo u današnjem smislu bogataši, a priprosti puki ostaju vani. I onda su kapucini željeli i fizički biti sa tim ljudima, pa su onda i gradili svoje samostane upravo na periferiji. I kasnije, kad su se gradovi širili, tako su i naši samostani sada u samim centrima gradova, recimo u Varaždinu, u Osijeku, u Rijeci, samostani kad su bili građeni, su bili izvan, mhm. dakle, Kraske jezira. danas su dakle u samom centru grada. Kapucini najveći, da tako kažemo, spomen im je podigao za su njihovu požetvovnost, ljubav koju su iskazivali prema ljudima, prema običnom puku im je podigao Alessandro Manconi sa, sa svojim e, romanom Zaručnici koji zapravo na najbolji mogući način očituje se ono što su kapucini bili i kako su djelovali u počecima, pa i dobrim dijelom i dan danas kapucine u nastoje e, u istinu živjeti one ideale koje je živio i sam Sveti Franjo, dakle u jednostavnosti života pa i odjevanja, dakle naš, naš habit je najsličniji, smatraju brojni autori, najsličniji habitu Svetoga Franja koji je bio jednostavan, pa i naš dakle, Habit na taj način želi evo, očitovati svoju, svoju jednostavnost naše, našega života, pa i naši samostani, barem oni stariji, eh, su bili jednostavne nastambe, bilo je točno propisano koliki mora biti samostan, kolika mora biti soba, nije smjelo ništa biti više mhm. osim da stane samo krevet. Recimo naše crkve su bile jednostavne, za razliku smo od Isusovaca koji su nastali u isto vrijeme, njihove crkve su bile raskošne, bogate, rokoko, barok, sve, a naše su bile vrlo, vrlo dakle jednostavne, opet na svoj način, evo lijepe i mhm. upravo na taj način u Kapucini su plijenili pozornost brojnih evo, mladića, pa se e, već za vrijeme francuske revolucije kapucinski red popeo do 35 tisuća dakle, članova i mnogi su e, bili i plemenitaškog porijekla. Mhm. Danas kapucini nisu toliko brojni kao što su bili u samim početcima, ali danas se ubrajaju među veće redove u katoličkoj crkvi. Dakle, četvrti smo po broju katoličkoj crkvi po, po broju članova, negdje oko, oko 11 tisuća. Vi dolazite iz župe Svetog Leopolda, Bogdana Mandića iz Zagrebačke Dubrave, pa ovoga, tamo se posebno štuje, ali evo ove godine će i cijela Hrvatska biti usmjerena prema vama i prema Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, pa kad vi gledate ovako, ako opće možete s distance gledati koja je bila njegova najveća karizma? Što, zašto je on po vama privukao toliko puno vjernika? Njegova najveća, najveća karizma koju su mnogi, mnogi e, već za života e, prepoznali je bila njegova jednostavnost, njegova uslužnost i njegova, da tako kažemo, slika dobroga oca. Prošle godine kad sam bio u Padovi tamo Eh, ispovjedao sam kroz ljetne praznike, ispovjedajući susreo sam starije brojne osobe koji ga se još uvijek sjećaju dok su dakle oni bili djeca kad su dolazili sa svojim roditeljima, djedovima, bakama kad su dolazili u, u crkvu Svetoga križa u Padovi gdje on djelovao, gdje su ga oni vidjeli kažu da, da je, da je odisao posebnim posebnim mirom, posebnom jednostavnošću, da, da, da, da im je to, kaže, ostalo vrlo lijepoj uspomeni i evo, kažem, vjerujem da te jednostavne stvari koje on živio na jednostavan način, dakle nije činio nikakva velika, ne znam, znamenita dijela, ali evo u svojoj jednostavnosti živio evanđelje i evo upravo u toj jednostavnosti su se mnogi e, prepoznali i prepoznali su njega upravo evo kao, kao svoga oca koji ih je razumio u njihovim životnim teškoćama, u njihovim, evo, da tako kažemo, i grijesima koje su, koje su imali, koji su ih tištili, a koji su nakon evo, e, ispovedi susreta s njime postali, da tako kažemo, novi, novi ljudi, obnovljeni ljudi. Dakle, Sveti Leopold je uistinu živio evanđelje i nastojao je evo ljudima e, približiti toga milosrdnog oca koji nas evo ljubi, koji nam oprašta naše grijehe bez obzira koliki oni evo bili. I vjerujem evo da, da je to uistinu i poruka i za nas e, današnje ispovjednike, svećenike, dakle općenito, ali evo i za, ljude da nastojimo uistinu istinu E, biti jednostavni kao što Isus jednostavan i evanđelje kao što je jednostavno i sveci da i mi evo, nastojimo u istinu tako u jednostavnosti živjeti i svjedočiti ne nekakve svoje e, ljudske uzvišene misli, govore, nego evanđelje. Evanđelje je bilo jednostavna i radosna vijest. Evo da, da i mi u istinu nastojimo ne samo se diviti evanđelju ili se diviti svetom Leopoldu i bilo kojemu svecu, nego u istinu evo da, da nastojimo to pretočiti u svoj, u svoj za sebe, za svoj osobni život, ali također evo da nastojimo to prenijeti, e, distribuirati ljudima oko sebe. Dakle, da, da, da uistinu evo ljudi u, svećeniku, u, u, crkvi, u ispovjedi evo da, da, da prepoznaju milosni, milosni trenutak. Evo vjerujem da Radi toga nam Sveti Leopold može svima biti, biti uzor u svojoj jednostavnosti i, i evo u istinu predanju, predanju gospodinu 24 sata da u istinu živio to, to što je što je vjerovao. Evo Brigita, sad kad smo čuli stvarno jako lijepi poticaj temeljem života Svetog Leopolda, vidimo jako puno sličnosti sa Padram Pijom. Da, zanimljivo je, Naša sam podatak da je i Sveti Leopold i Sveti Padre Pio e, u, nakon ispovjedi ili tijekom ispovjedi kad su vidjeli da se duša nije u stanju toliko boriti sama da ne opadne ponovo u grijeh. Oni su preuzimali to trpljenje, e, pokoru za njih, dali su im pokoru neku da, e, da se mole, ali one su se borili i prolazili u stvari trpljenja za, za druge duše. To je jedan dio. Zatim je zanimljivo što ste rekli ta poslušnost pa je bio, bio potpuno poslušan poglavarima bez obzira kako su bile nekad i teške kazne. A i naš sveti Leopold, on ima silno želju doći tu k nama u Hrvatsku, ali nije mogao. Znači on je pokorio se i radio velike djela i to je isto shvatio da to može prikazivati i za nas tu u Hrvatskoj i za jedinstvo kršćana, što je velika stvar. Znači, preko njih možemo učiti eto, u svakodnevnom životu kako i ono što nam se ne sviđa možda i što nam se teško pokoriti možemo preko toga eh, može to biti sredstvo eh, da prikazamo gospodinu te teškoće za nešto drugo dobro. Ima jako eh, puno zanimljivih crtica. Evo jedna o Svetom Leopodu da je navodno znao usred ispovjedi izaći iz ispovjedaonice kako bi se pomolio i zatražio gospodina savjeda svog pokornika. E, zanimljivo je da je ispovjedao i na dan kad je umro, dakle gotovo neprestano. To je zapravo puno više od služenja. Da, to je uistinu, evo, uistinu ne samo doći tamo, odsjediti, što se ono kaže, ovoga, odraditi neki, neki, neki svoj posao ili, ili kao ispovjednik ono da evo samo ispovjediš i, nije te briga što se kaže ovoga u istinu evo Sveti Leopold je sa, sa ponajprije dakle, saslušao svoga pokornika, nije ga doživljavao samo, samo kao broj, nego uistinu evo je nastojao njegove patnje, njegove trpljenja, ne samo razumjeti, nego ih dakle, dakle pokornike utješiti, dati im neku nadu, neki optimizam, ali ono evo što je kod svetoga Leopolda, pa evo i Pija također znakovito, jest da su oni onda evo, dodatno činili pokoru za svoje evo penitente. Mm. Postoje bezbrojne evo zapisi sredočanstva da je Sveti Leopold nakon evo što je završio svoje, svoje ispovjedi, pa i druga braća samostalno kada su otišla spavati, on je provodio sate i sate E, pred svetohraništem upravo evo moleći za, za svoje penitente, pokornike, evo i preuzimajući na sebe također evo na neki način da za njih čini pokoru, da možda ono što oni nisu mogli ili što nisu bili u stanju iz bilo kojega razloga, on je evo činio uistinu evo za njih određenu patnju i na taj način evo suosjećao sa, sa tim ljudima. Kao što je recimo i kad se gleda evanđelje, Isus je tako, što se kaže, suosećao je mhm. prema dakle, određenim kategorijama ljudi. Tako i mi e, danas e, i ljudi, a na poseban način mi u crkvi, svećenici, redovnici, moramo uistinu evo suosjećati s ljudima, s njihovim, s njihovim patnjama, problemima, ne, evo možda da, da budemo indiferentni, da, da nas nije briga kako, kako ljudi žive i kako se ljudi mučaju, kakvim okolnostima ili grijesima žive, nego evo istinu da, da, im nasto, da ih nastojimo podići evo iz njihovih možda mm, zatvorenosti, njihovih problema, njihovih grijeha, da im, da im znamo dati, dati optimizam, volju, volju za životom, upravo evo, kao što su to činili Sveti Leopold, Padre Pio i mnogi drugi sveci. Evo, hvala vam na ovom. sad ćemo se ponovno malo odmoriti uz jedan klatki glazbeni, glazbeni predah, a nakon toga ćemo još malo zaviriti u njihove živote i s nekim vrlo konkretnim savjetima. Mislim da će vam to biti jako korisno. Ostanite i dalje u emisiji Poziv u svijetu. Evo u trećem smo dijelu emisije Poziv u svijetu Franjačko svjetnog reda. Danas govorimo o svetim ispovjednicima, zaštitnicima jubileja milosrđa. S nama su Frejuro Šimić, Kapucin i Birgita Peček, naša članica Franjačko svjetnog reda iz mjesnog bratstva Kaptol. Jako smo puno važnih stvari rekli u ova prva dva dijela emisije, ali zanima me osobno kako svećenici doživljavaju jubilej milosrđa. Frejuro, kad ste vi čuli Eh, da je proglašena ova izvanredna godina. Kako ste osobno reagirali i sad kad gledate već neko je vrijeme prošlo, kako vjernici reagiraju u crkvi? Pa evo, uvijek kad su u pitanju jubilarne godine, to za sve nas, za sve vjernike, jest jedno posebno milosno, milosno vrijeme, povlašteno vrijeme. Zasigurno da ovaj papa se ponajprije vodio evanđelskim razlozima zašto, zašto je cijeloj crkvi, čitavome čovečanstvu darovao ovo milosno vrijeme. Uistinu, evo, za mene je ovo milosno, milosno vrijeme, milosna godina da uistinu, evo, nastojimo e, više se družiti, prijateljevati sa evanđeljem i na taj način evo otkrivati milosnu stranu našega nebeskoga oca. Često puta dok smo bili na nauke ili dok smo odrastali, su nas plašili sa, sa Bogom. Bog je ovakav koji nadgleda sve, sve kontrolira, Bog će nas suditi, ovo ono, ali zapravo Bog jest i onaj koji je, koji je strogi također i zahtjevan, kao i svaki, što se kaže, otac, ali također e, naš Bog jest i, Bog koji ima jedno svoje lice, kako kaže sam Papa u svojoj knjizi, to je milosno Božje, dakle lice i to je upravo ono što, što trebamo otkriti svaki vjernik, svaki svećenik, e, dakle treba otkriti to to milosno očevo lice. Ne spašavaju nas ni naša dobra, ni naša pravedna dijela, iako su po sebi dobra, ali ono što nas spašava i ono što Isus zapravo navještao i što se kroz čitava evanđelja kao zlatna nit provlači jest upravo evo dakle to milosno očevo lice, očevo milosrđe. Iz toga evo za, za mene je osobno evo važna ta Božja dimenzija, dakle dimenzija Božjega očevoga milosrđa, a također je važno evo da, da nastojimo i tu evo Božju stranu, Božju dimenziju, da nastojimo također i e, prenositi vjernicima i ljudima s kojima dolazimo u kontakt, ne samo ljude e, plašiti sa, sa Bogom, pa ih na taj način, što se kaže, možemo ili kako je kroz povijest bilo da, da se ljudi na taj način kad ih se plaši, kada ih se govori samo o Bogu, o zahtjevnom ili strogomu sucu, dakle ljude se može odbiti od, od, od crkve, od, od Boga, od vjere, nego s druge strane, evo puno je važno da nastojimo ljudima govoriti o milosnom očevome mhm. licu i na taj način ih evo možemo više više E, privući, Kristu privući, e, crkvi, da uistinu evo i u crkvi prepoznaju e, dakle to milosno očevo lice, odnosno da u crkvi prepoznaju svoju majku, kaže jedan duhovni pisac, da ne može se biti vjernikom, a crkvu ne zvati ili ne, smatrati svoju također majku. Ja vjerujem da je to uistinu važno, da nastojimo otkriti u ovoj milosnoj godini, da nastojimo evo ovo milosno vrijeme koje nam je udjelio Papa Franjo, da uistinu evo nastojimo živjeti na poseban način, da dionicima ili djeliteljima e, te Božje dimenzije, dimenzije milosti, milosrđa, da ga nastojimo e, dijeliti vjernicima u sakramentu ispovjedi. Brigita, evo još ćemo se malo e, zadržati na primjeru Padra Pija, kuća za ublažavanje patnje. Možda Veći dio naših slušatelja ne nikada čuo što je to. Zašto je važna kuća za ublažavanje patnje? U ovoj godini milosrđa e, gospodin nas poziva da gledamo e, i da mi se učimo više e, i duhovnim i tjelesnim dijelima milosrđa. Tako i Padre Pio ispovjedajući zatim slaveći svetu misu, prikazujući sve duše koje su došle k njemu s potrebama, bio je duhovni otac mnogima, e, vodio je molitvene skupine, ali vidio je mnoštvo ljudi siromašnih koji se nisu, e, nisu imali novaca za liječenje. Gledaju kako, pogotovo na jugu Italije, e, i od, on je uz pomoć obračenika, onima kojima je duhovno pomogao, pokrenuo, u početku je to bio mali projekt, sad se razvio u e, jednu veliku e, bolnicu, jako dobro opremljenu, možda najopremljeniju u Italiju, kuću za ublažavanje patnje, u kojoj e, prolazi, znači, bit je da, da se liječe italijani i ljudi izvan Italije. Ono što nas time potiče da uvijek gledamo i taj tjelesni aspekt, da gledamo u čovjeku patniku Krista. On je to posebice naglašavao, znači onima koji, koji rade, koji pomažu u e, bolnici. E, htio je sve najbolje jer je to e, htio Isusu u čovjeku. Mhm. I sad kad gledamo ono što je pred nama, e, najprije htio bi da naglasimo da tijelo Svetoga Leopolda uskoro dolazi u Hrvatsku. Pa, fra kako ćete ga dočekati? Pa evo, dočekat ćemo ga uistinu kao jedan, jedan, e, jedan veliki događaj, ne samo za, za nas kapucine, kao Leopoldovu braću ili subraću, nego uistinu jedan, jedan veliki događaj za naš hrvatski narod, kao što je poznato iz, iz života svetoga Leopolda, on je cijelim svojim bićem, cijeloga svoga života je čeznuo da se vrati među svoje, među svoj hrvatski narod, ali njegove želje su bile jedno, a volja Božja, koju se on uistinu je podlagao cijelim svojim bićem preko njegovih poglavara, bila je nešto drugo. Pa je on cijeli svoj život ostao, ostao i ostave svoje kosti izvan domovine u Italiji. Evo nakon već sada 75 godina on se vraća na simboličan način među svoje, među svoj hrvatski narod. Evo, uistinu će to biti događaj pun, pun simbolike, ali i uistinu evo, radostan događaj za svakoga evo, stanovnika ove domovine na poseban način evo, Leopoldove štovatelje kojih istinu ima puno, ne samo kod nas, nego i e, po čitavome svijetu. Mm, Sveti Leopold je mm, evo, zaštitnik naše Hrvatske kapucinske provincije, e, su zaštitnike kapucina u Sloveniji, kapucina u Italiji, Venecije, kapucina u Paragvaju i mnogim drugim, evo, gdje su kapucini po različitim zemljama, postoji barem jedan samostan koji je posvećen svetom Leopoldu, na taj način možemo reći da, da je njegova svetost prepoznata izvan granica naše domovine. Evo, istinu, nastojimo što bolje se ne samo organizacijski, nego i duhovno evo, pripremiti za ovaj za ovaj veliki, veliki događaj, doček tijela Svetoga Leopolda. Evo i vjerujemo također i nadamo se i želimo da taj događaj urodi i plodovima, duhovnim plodovima u, u našemu hrvatskome narodu. Poslaćemo ćemo slušatelje da već sada planiraju kada će se to točno dogoditi. Dakle, tijelo Svetoga Leopolda dolazi službeno 13. travnja u popodnevnim satima oko oko 17 sati u Zagrebačku katedralu. Željeli smo spojiti Zagrebačku katedralu, odnosno Blaženika Alojzija Stepinca i Svetoga Leopolda. Blaženi Alojzije Stepinac, kada je bio zagrebački nadbiskup, nakon smrti Svetoga Leopolda, prvi je prepoznao Svetome Leopoldu orijaša duhom, dakle kao mogućega budućega blaženika i sveca i on je preporučio tadašnjim kapucinima da e, prevedu jednu knjigu o svetom Leopoldu koja je netom bila izašla nakon njegove smrti da na taj način evo i ovdje kod nas e, se propagira njegov život što su evo kapucini upravo bili i učinili i preveli su tu, tu dakle prvu knjigu i na taj način evo se širila fama o svetosti svetoga Leopolda što je kasnije e, rezultiralo time da je sveti Leopold i službeno bio proglašen od crkve za blaženika odnosno sveca evo kao znak dakle zahvalnosti blaženom Elojziju Stepincu na, na tom njegovome providonosnom evo u istinu daru ili danu da, da, da evo u Svetome Leopoldu prepozna u istinu evo budućega sveca. Željeli smo na taj način evo se njemu zahvaliti, spojiti dakle ta dva velika velika lika crkve u Hrvata, ali također evo želimo se zahvaliti i Alojziju Stepincu što nas je što je nas kapucine 41. evo pozvao E, nakon 150 godina što smo bili istjerani iz Zagreba nas je pozvao ponovno evo glavni grad Hrvatske, dakle tijelo će doći službeno 13. E, travnja i bit će tamo cijeli 14. travanj i nakon večernjem svete mise u 19 sati koju će predvoditi kardinal Bozanić, tijelo će biti e, dovezeno kod nas u crkvu Svetoga Leopolda u Dubravu gdje će biti sljedećih dana, dakle 15., 16., 17. i 18. ujutro, dakle u prijepodnevnim satima, tijelo Svetoga Leopolda odlazi kapucinima u, u Ljubljanu i nakon toga će opet negdje u popodnevnim satima 18. osvanuti doći u, u Padovu. Brigita, na samom kraju emisije vaše osobno iskustvo koliko vam je važan sakrament ispovjedi i možete li zamisliti život bez njega? Jako mi je važan. E, ono što me tijekom godina gospodin naučio da kad sam slaba da mogu doći k njemu i da me čeka. Da me čeka u ispovjedonici. Da e, pod prilikom znači, iza svećenika, u svećeniku je Isus. E, kad ono što posebno sam zahvalna e, zbog snage koja se dobiva, zbog e, te milosti kad padamo, kad jednostavno ne možemo se nositi s problemima i onda idemo na ispovjed i odjedanput se nekako taj prostor iznutra čisti, bude jasniji, imamo više unutarnjeg svjetla i možemo djelovati zahvalna sam za pouku da ne trebam baš predugo čekat, <laughs> da je dobro da idem češće na ispovjed. I zahvalna sam svim ispovjednicima kroz sve ove godine e, što su imali strpljenja mene i druge slušati. Nije uvijek lagano sjajati nekad i po vrućini u ispovjedaonici. Tako, znači, to je žrtva. Žrtva je za dolazak. mi smo zahvalni lajci za svetu misu, za svetu ispovjed svim svećenicima. Frajuro, vi ste na samom kraju, vaše osobno iskustvo, e, koliko vas osobno sam sakrament ispovjedi izgrađuje, obogaćuje, je li vam teško, pogotovo ove dane kada neprestano ispovjedate, vjerojatno isto pred sobom imate lik Svetog Leopolda? Pa evo, sada u istinu evo, pred, pred Uskrs i pred Božić možemo vidjeti da ima još uvijek u našemu hrvatskome narodu vjere, čvrste i velike vjere, pa evo lijepo uistinu vidjeti i redove u našim crkvama kada vjernici evo se prepoznaju slabima, grešnima i potrebitima Božjega miloseđa, Božjega oproštenja. Evo to je onak u istinu i nama ohrabrenje da u istinu evo nastojimo biti biti navjestitelji radosne vijesti, ali također i milosnoga očevoga lica, kako nam je to i, i Papa predložio i predlažu u ovoj milosnoj godini, a sve na temelju evanđelja, ali također i da dok dijelimo sakramenat ispovedi da ne budemo strogi suci, da ljude ne osuđujemo za, za njihove grijehe, slabosti i prijestupe, znajući da smo i mi sami slabi, grešni, potrebiti također evo Božjega miloseđa i Božjega oproštenja. Evo to je u istinu ono što ponajprije evo sam nastojim u istinu evo živjeti i što nastojim u kontaktu sa, sa ljudima evo im govoriti da pad, grijeh nije ono što, što, što ima zadnju riječ u našemu evo, zemaljskom životu, egzistenciju, nego da, da usprkos grijehama on bio, da se čovjek može dignuti, da se može osloboditi toga tereta i da može obnovljenoga duha zanosa, da može živjeti svoj svakodnevni život od ispovjedi do ispovjedi. Svakako nije nije dobro u životu kao kao vjernik biti ni, ni prevelika škrupula pa u svemu tražiti i vidjeti grijeh nego biti iznad svega što se kaže razboriti ali opet ne svesti ispove samo možda jedan dva puta na godinu nego evo ovisno o svojoj izgrađenoj svijesti o svojoj duhovnosti, o svome senzibilitetu, odnosu prema evanđelju, prema Isusu, onda i pristupati samome sakramentu, kaže jedna svetica, sveta Katarina Sijenska, da nije problem sagriješiti, dakle, nema toga čovjeka na kugli zemaljskoj koji, koji nije griješio i koji ne griješi, ali kaže problem ako čovjek se ne prizna slabim grešnim, dakle, svi, svi se trebamo u svjetlu evanđelja prepoznati slabima i grešnima, ali imamo i, milosni sakramenat kojega smo pozvani uistinu onda, da tako kažem pod navodnicima, koristiti za, za svoje dobro, za, za svoju, za svoju savjest, za čovjek očisti svoju savjest, svoju dušu kad se, kad se nekome izjadaš, pa dobiješ nekakav savjet, onda ti se e, otvore novi horizonti, dobiješ novo, svjetlo, nove poticaje, poticaje za život. U tom je svakako može biti e, najbolja, najbolja knjiga, samo evanđelje, radosna vijest, ali također evo i primjer i poticaji iz života svetaca. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bio e, naša čestitka i naš poklon za uskrs e, od Franjevačkog svjetovnog reda, ova emisija u kojoj smo uh, progovarali, razgovarali i slušali iskustva i konkretne primjere iz života svetih ispovjednika, zaštitnika, jubileja milosrđa, svetog Leopolda Bogdana Mandića i svetog Padra Pija. S nama su u gostima bili Frajura Šimić, Kapucin i Brigita Peček iz Franjevačkog svjetovnog reda. Mi vam želimo sretan i blagoslovljen uskrs i čujemo se ponovno za mjesec dana. Do slušanja.

Mater unigeniti, clemere bat et pia mater